Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. November 11, 1956 Ang kapanganakan ni Bishop Martin Humuad Isinilang si Bishop Humuad sa Kinasang-an, Pardo, Cebu City. Sa edad na 26, na naordinansiyang pari. Naging obispo naman siya sa edad na 45 at naitalaga sa prelatura ng Isabela de Basilan. Siya ay pangatlong obispong namahala sa nasabing prelatura magpasa hanggang ngayon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.